บุ๊กทูแปดสิบสอง 82 82. อดีตการสอง παρελθοντικός χρόνος 3 Παρελθοντικός χρόνος 2. แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Χρειάστηκε να καλέσεις ασθενοφόρο? Χρειάστηκε να καλέσεις ασθενοφόρο. แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Χρειάστηκε να καλέσεις το γιατρό? Χρειάστηκε να καλέσεις το γιατρό. แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Χρειάστηκε να καλέσεις την αστυνομία? Χρειάστηκε να καλέσεις την αστυνομία. คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Έχετε το νούμερο? Μόλις τώρα το είχα. Έχετε το νούμερο. Μόλις τώρα το είχα. คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Έχετε τη διεύθυνση? Μόλις τώρα την είχα. Έχετε τη διεύθυνση. Μόλις τώρα την είχα. คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Έχετε τον χάρτη? Μόλις τώρα τον είχα. Έχετε το χάρτη. Μόλις τώρα τον είχα. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ Ήρθε στην ώρα του? Δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα του. Ήρθε στην ώρα του. Δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα του. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับ Βρήκε το δρόμο? Δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο. Βρήκε το δρόμο. Δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ Σε κατάλαβε? Δεν μπόρεσε να με καταλάβει. Σε κατάλαβε. Δεν μπόρεσε να με καταλάβει. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ Γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις την ώρα σου? Γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις στην ώρα σου? ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Γιατί δεν μπόρεσες να βρεις το δρόμο? Γιατί δεν μπόρεσες να βρεις το δρόμο? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Γιατί δεν μπόρεσες να τον καταλάβεις? Γιατί δεν μπόρεσες να τον καταλάβεις? ผมมาตรงเวลาไม่ได้ เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Δεν μπόρεσα να είμαι στην ώρα μου επειδή δεν υπήρχε λεωφορείο. Δεν μπόρεσα να είμαι στην ώρα μου επειδή δεν υπήρχε λεωφορείο. ผมหาทางไม่พบ เพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Δεν μπόρεσα να βρω το δρόμο επειδή δεν είχα χάρτη. Δεν μπόρεσα να βρω το δρόμο επειδή δεν είχα χάρτη. ผมไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω επειδή η μουσική ήταν πολύ δυνατά. Δεν μπόρεσα να τον καταλάβω επειδή η μουσική ήταν πολύ δυνατά. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ Έπρεπε να πάρω ταξί. Έπρεπε να πάρω ταξί. ผมต้องซื้อแผนที่เมือง Έπρεπε να αγοράσω χάρτη. Έπρεπε να αγοράσω χάρτη. ผมต้องปิดวิทยุ Έπρεπε να κλείσω το ράδιο. Έπρεπε να κλείσω το ράδιο.